yigirma beshinchi dars idg'om mutajanisayn idg'om mutajanisayn nima bitta mahrajdan chiqadigan ikki harf bir biriga yo'liqib avvalgisi sukunlik bo'lgan vaqtda avvalgisini keyingisining ichiga kirgizib o'qish demak bitta mahrajdan chiqadigan deb yuqorida mahrajlarda o'tdik bitta mahrajdan ikkita uchta harflar ham chiqardi ana o'shandoq harflar biri ikkinchisiga yo'liqib birinchisi sukunli keyingisi harakatli bo'lganda avvalgisini keyingisiga kirgizib o'qishlikka demak ilg'om mutajonisayn deyilarkan bunday harflar nechta mahrajga bo'linadi uchta mahrajga bo'linadi birinchisi qaysi birinchisi dol ta to larning mahrajlari misol la im basatta la im basatta bu yerda to sukunli bo'lib taga yo'liqyapti shu toni taga kirgizib yuboriladi la im basatta ma vaattum ma vaattum bu yerdagi dol tga yo'liqqanligi uchun dolni tni ichiga kirgizib yuboriladi ma vaattum deb o'qiladi ikkinchi qaysi mahraj zol fa zo ularning mahrajlari bunga misol izzolamu yalhazzalika bu yerda ham zol sukunlik bo'lib zoga yo'liqdi izzolamu deb keyingisiga kirgizib yuboriladi keyingi misolda yalhazzalika zalika yalhaz ham sni zolga kirgizib yuboriladi uchinchisi qaysi harflarning mahrajlari javob ba bilan mim harflarning mahrajlari bunga misol ya bunayyarkam ma'ana ya bunayya irkab ma'ana aslida lekin bu yerdagi irkab bni mni ichiga kirgizib yuboriladida b o'qilmaydi ya'ni mni ichiga kirib m ikki bo'lib ketadi o'qiymiz ya bunayyarkam ma'ana ya bunay yarkam ma'ana deb o'qiladi